legeak aipatzen du, argunt urrun gira horretaz... Eh, zenbat urrun? Zenbat urrun, bon, eh, gaur egun horroko Frantzia osoan, erraiten handa, e, e, normalki eri baten dako erraiten langile bat, gaur egun eri baten dako 0 kakotx gira, gora bera, eh, hortan gira eta ikustu zu bat eta ikurrun girela. Bitaz, barkatu, uh, espikatzeko dienderi zen eta biziki garrantzitsua da ulertzea, Eh, hori uh, jaten dute, hori kalkulatzen dute erarik, dena kalkulatzen dute. Le kadro de sante barnean, erizainak, lezatzoainan, me animatzaileak eta horiek, eta susenki jendeak onge ulertzeko, jende horiek ez die, ez dute pasatzen egun osoa, uh, zar uh, jendeekin hor dira batzuetan pasatzen dira mm. orduan xifra hori ez da egiazko xifra ez da susenki zenbat jendeak hor dira garbiketa egiteko edo emaiteko uh, bazkaltzeko eta hori argia izan behar da jende guzientzat Goizontan hemen erraitzen zuten, elgarretaratze honetan, jendeak e, eh, geldialdi hainitze egiten dituela, eh, baliabideak ez dira beharrainakoak. Bai, hori eh, segura da, gero lana uh, biziki pixua da, hori aipatzen ginuen hastian. Um, eh, ikusten ginoen maharren zahetxean uh, adibidez egiten dute amar ordu egunetan eta badute ordu bat pausa. E, Ola segitzea lan egitea ez da posible, gorputzak pausatu behar ditugu guk uh, eh, erizainak eta guk zenta zen eta biziki zaila da fisikoki zar eh, jendeekin eta ere buruan behar dugu denbora ere pausatzeko. Eta hori hor, norbait gelditua balima da edo jende gutien entzat, be, beti etortzen gira behitz pausa balima gira edo bakantzetan eta hola ritmo hortan ez dugu segitzen al, eta gorputzak ez dute segitzen. Zer neko piztu da horren mugimendu hau? Ze piztu da, ba- eta ba, indartzu gainera. Ba, aspalditik nahi bauzugu uh, ospitalian, uh, bimilata ma bostean uh, diadanik uh, CHSZT galetu ginoan ekspertiz bat egitea uh, gure ospitaleko zaharretxean zenta, eta huartu ginen bazera problema bizikia ondibat. bat. Eta ni hor pentsatzen dut, orain uh, muga gorria hor pasatu dira, jendeak ezin dute hola segituz, um, familiak ere ez dute gehiago suportatzen hola ikustean, hola okupatzen gira, zenbat pagatzen dute, eta hori aipatzen ginoen hastian ere zahetxearen zuzendariak hori ez dute hola segitzen al. Zenta hor badakite muga pasatu dugura, muga mm. txar bat, eta hor zinez izanen dira um, ondorioak uh, denetarik, txarrak eta denentzat. Eh, irten bide posible bat, pentsa ezakeguz, nuntik gine daiteke honen irten bide bat, konpon bide bat, edo... <laughs> Ne ustez, aipatze dute eh, hori dela langilean aldetik dola maltretanz, eta gino mm. egiten hori, baina nik egiten dut dara, da maltretanz politik. Hori, problema hori politikuek, basic, Macron hasiz, heiek dute zeritenan. E, gu gure einan hemen, e, baita ere e, ospitaleko zuzendarioan einan, ez dugu deusik egitenan. Dirua handik heldu da. Jakin behar da, dirua parte batetik heldu dena konseilu horretik, familia pagatzen dela, eta zerbitzu sozialak noetan da... E, e, Sekretia soziala, ara. Me gero, gain hartaik behar da zinezko politika bat eman. Gero eta gehiago zahar bada. Aipatzen dute, hemendik 2000 eta behar bostion eta berroi mila leku eskas izanen direla. Jendea gero eta zahago bizitzen da, eta gero eta gehiago bazterreat uzten ditugu. Mm. Hori, gauza klak bat da, eta zinez, zinezko politika bat, beharko da eman lekuan gainean, baina eh, gure eh, adineko jenden. Menina inoan aipatu gauz biziki berezia eskoalegian, bat bako txak aitatxita amatxiak lehen gurekin bizitzen ziren orain ez da sobera posible hola segitzea, me errespektua nahi dugu. Hor borrokatzen gira gaur zente errespektua nahi dugu gure aitatxi eta matxien zat, eta eskualegian ere atxikitzeko horrelako eh, uh, eh, lotura bizik importantea uh, eh, diende horiekin. Eta gure ranaren zat, bai, me errespektua nahi dugu denentzat.